Chico, date, vai, vai! Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Herkese merhabalar. Tunalan Bey'in yanından ben Muammer Ketencoğlu. Sevgiler saygılar gönderiyorum. Ee, Romanya'dayız bugün. Romanya'nın Moldova sınırında yine aynı isimle e, anılan Moldova bölgesinde e, bir çocuk grubunun kayıtlarını dinleyeceğiz. E, aslında Çiçek Derneği ya da Çiçecik Derneği Asociazza Floricica derneğin ismi. Bu derneğin e, Maria Şalaru tarafından e, yönetilen e, derneğin başkanı aynı zamanda Mar Maria Şalaru ve yine kendisi tarafından yönetilen e, çocuk grubunu konuk ediyorum tabi albümleriyle. Ve e, yanımda çok değerli bir arkadaşım var. E, iki senedir kendisiyle çok verimli bir dostluğumuz hem e, iş anlamında birbirimize katkı anlamında hem de dostluk anlamında e, güzel anılar biriktirdiğimiz sevgili bir dostum e, Anna Oprişan yanımda. O da biraz sonra yapacağımız telefon bağlantısında dernek başkanı yani Asociata Floriçika Derneği'nin başkanı ve aynı zamanda dinleyeceğimiz, dinlemekte olduğumuz çocuk grubunun lideri Maria Şalaru ile yapacağımız telefon bağlantısında da e, anında çeviri konusunda bize yardımcı olacak. Hoş geldin Ana. Hoş bulduk. Çok teşekkür günler. ediyorum burada bunun için. bulunduğun Rica için. Ederim, sağ ol. Evet neden bu kadar kibirlisin diyordu bu parçada. Neden bu kadar kibirlisin sevgilim diye başlıyor e, delikanlılar. Hiç e, bizi görmüyorsun. Aslında ben biliyorum aklında hep ben varım ama hiç göstermiyorsun. Neden bu kadar kibirlisin? Ne var bu kadar e, kendini beğenecek diye soruyor. Kızlar da cevap veriyorlar. Ee, çok komik diyor halin. Sen dans etmeyi bile bilmiyorsun da bak şunu şöyle yaparsın bunu böyle yaparsın. Ee, bir adım ileri gidersin iki adım geri gidersin bunu sakın unutma gibi e, birbirine ders veren diyaloglar içeriyordu bu şarkı. E, komik bir şarkıydı. Şimdi bir şarkıyla da devam edeceğiz. Ondan sonra da e, Maria Şalaru'yla sohbetimize başlarız telefonda. Özledim anneciğim içim acıyor parçanın ismi. E, Larissa Tutsuyanu söylüyor 9 yaşında. E, Çiçek, Çiçecik Derneği'nden ya da Asosiyasa Floriçika Derneği'nden e, çocuk grubunun üyesi e, Larissa Tsutsuyanu ve Maria Shalaru yani şef birlikte söylüyorlar. Aslında e, anne özlemiyle ilgili e, bir şekilde annesinden ayrı kalan tam olarak annesi e, vefat mı etti yoksa e, ayrı, babasından ayrıldı da üveyenlerin eline mi düştü ki o tip ibareler de var. Çok dokunaklı gerçekten çok e, iç burkan e, anne özlemi ve sevgisini anlatan hoş bir şarkı dinleyeceğiz. Yine e, Çiçecik Derneği'nin çocuk grubu. Evet sevgili dostlar, e, Tuna'nın biri yanında dünyanın çeşitli yerlerinden sesler duyuyorsunuz. Bugün de Romanya'dan e, Bayan Maria Şalaru konuğumuz telefonda. E, ona merhaba demek istiyorum. Bună ziua Maria. Bună ziua, bună ziua și bine v-am găsit. Să mă bucur să mă aflu la postul dumneavoastră de, televizi- de radio și salut uh, pe toți ascultătorii dumneavoastră și mai ales pe cei români aflați acolo. Ee, iyi günler size de. Ee, sizinle birlikte bugün olmamı çok mutlu e, oldum. Ee, bütün dinleyicilerinizi e, selamlıyorum. Aynı zamanda e, yeminim ki oralarda Romen vataş, vatandaşlarımızdan da var. Onlara da e, sıcak bir e, selam gönderiyorum. Biz de Türkiye'den Romanya'ya kucak dolusu selam gönderiyoruz. Ee, și noi vrem să transmitem de aici, e, de la noi, un, e, un călduros salut pentru români. Şimdi e, birazcık derneği anlatsın bize. dernek ne zaman kuruldu? kendisi başkanlığını yapıyor. Yani dernekle ilgili biraz genel bilgi alalım kendisinden. Eh, doamna Maria Șelaru, ehm, am vrea să, să eh, știm câteva lucruri despre asociația dumneavoastră. Când a fost eh, fondată, cum lucrează? Da. Asociația Culturală Floricica a luat naștere în anul 2002 și chiar de la înființare a pus bazele unui festival de folclor pentru copii, care, iată, astăzi este la a treia ediție. Suntem în sărbătoare la Bacău. Bizim derneğimiz Asociasya Floricica yani Küçük Çiçek Derneği 2002'de kuruldu ve o zamandan beri bir festival düzenlemeye başladık. Çocuk Folklor Festivali ve şu anda yani şu günlerde üçüncü festivali düzenliyoruz. Bakau e, şu anda bayram günleri yaşıyor diyebiliriz. Ne kadar güzel. Foarte Becky, frumos. Da. Eh, pot să continui? Devam da. eh, de Bilirmist. festival eh, este dedicat zilei de 1 iunie, ziua internațională a copilului și avem uh, participanți 200 de copii, atât din Bacău cât și din uh, județele învecinate. Uh, bu festival aslında 1 Haziran günün kutlaması için 1 Haziran günü çocukların günüdür burada. Ve şu anda festivalimizde 200 çocuk bütün Romanya'dan katılıyorlar bu festivalde. O zaman tam zamanında aradık kendisini. Uh, asta înseamnă că am sunat chiar la momentul potrivit, nu? Exact. Mătiș. Exact. Sigur <laughs> că da. Pot să continui și să vă spun de că... De La, în zilele de 4 și 5 iunie va avea loc gala festivalului și lansarea unui nou album de cântece populare în interpretarea copiilor. Uh, Ceea ce aveți dumneavoastră acum este primul nostru album, ce auzim noi acum. Uh-huh. Uh, deci, uh, <clears throat> va, duminică va avea loc și lansarea celui de-al doilea album uh, muzical al nostru. Uh, Dirt 5 Haziran'da bu festivalin galası olacak ve o sırada bizim yeni bir albümümüz e, lanse edeceğiz. E, şu anki e, yani sizin dinlediğiniz e, parçalar bizim birinci albümümüzden. E, 4-5 Haziran'da e, yeni bir e, albüm. E, ikincisi de geliyor. Evet ikincisi de geliyor evet. Iar de la anul viitor e, ne intenționăm, <clears throat> e, dacă vom intra în posesia unor fonduri mai substanțiale, să invităm și uh, formații uh, din uh, străinătate, să-l facem la nivel balcanic și mm-hmm. poate, dacă ținem legătura strânsă, ne trimiteți o formație de copii de acolo. Ee, ehm, diyor ki gelecek sene artık yani tabii eh, e, yeni fonlar bulabilirsek e, eh, daha büyük bir festival düzenlemek istiyoruz. Sadece Romanya için değil, Romanya çocukları için değil, e, eh, Balkan çocukların e, içinde olmasını isteriz ve belki de kim bilir İstanbul İstanbul'da da İstanbul'dan da e, bir e, bir çocuk grubu gönderebilirsiniz. Tabii, niye olmasın? Eu de sunt convinsă că sunt foarte mulți copii talentați la dumneavoastră. Eu am întâlnit la un festival în Bulgaria copii din uh, Turcia foarte, foarte talentați și știu că și la dumneavoastră folclorul încă se mai păstrează. Ee, ben e, biliyorum ki Türkiye'de çocukla e, Türkiye'deki çocuklara da çok yeteneklidir. Ben e, kendim bunu görebildim. Bulgaristan'da bir festivale katıldığım zaman Türkiye'den bir çocuk grubu geldi ve gerçekten ben çok etkilendim. ve gördüğüm kadarıyla onlar da Türk yani Türkiye'deki folkloru yaşatıyorlar. Evet. E, peki şimdi aslında pek çok şey konuşulabilir ama hani telefonda yüz yüze sohbet gibi olmuyor tabii. Bineînțeles că putem vorbi despre foarte multe lucruri, dar uh, o conversație de genul acesta nu este ca și cum am sta de vorbă față în exact, față. Da, în da. păi atunci voi, voi veni la dumneavoastră și vom discuta față în față. o zaman size gelip yüzüze uh, konuşabiliriz inşallah, Să sperăm că așa într-o zi o, să putem să facem și asta. Birkaç önemli sorumuz, e, sorum istiyorum Vreau să vă întreb câteva, să vă pun câteva întrebări uh, importante pentru noi aici. bu albümdeki yani bizim dinlediğimiz ilk albümlerindeki repertuarla ilgili e, neler söylemek ister? Yani nasıl seçti bu şarkılar? E, çok eski halk türküleri mi yoksa bir kısmı daha mı yeni? Yani repertuar özelliklerini birazcık anlatsın bize. Ee, am o întrebare în legătură cu repertoriul uh, uh, pe care l-ați uh, inclus în primul album. Cum ați, cum ați selecționat am înțeles, acele cântece? Am sunt înțeles vechi? Întrebarea, sunt... am, înțeles, am înțeles întrebarea. Cântecele fac parte din repertoriul meu personal, adus de la mine de acasă, din Delenii de Iași, mare parte dintre ele, dar și culese din zona Bacăului. bu şarkılar, bütün bu, bu şarkılar benim repertuarımdan ve onları ben benim memleketimden getirdim. Yaş tarafı Delen bölgesi. Evet. Oradan getirdim o şarkıları ve bazıları tabii ki e, Bakau bölgesinden, köylerinden de aldım. Ee, evet. Tamam, devam etsin. Devam, Spunet. De asemenea, cântecul pe care îl ascultați acum este un șlagăr în Moldova, este foarte, foarte ascultat de și cerut la emisiunile de dedicații muzicale. A fost un, un adevărat succes și eu am grijă ca aceste cântecele mele să trăiască mai mult decât mine prin copiii mei, pe copiii pe care eu îi instruiesc în cadrul grupului Floricica. Grupul mhm. Floricica și grupul Bobocei care s-a născut în urma lui, uh, sunt uh, urmașii mei spirituali. Uh, okay. Ee, um, şu anki din, şu an dinlediğiniz şarkı uh, ee, Moldova tarafı yani Romanya'daki Moldova bölgesinde çok dinlenen bir şarkı. Ee, çok istenen e, insanlar yani radyoda telefon açtıkları zaman bu şarkıyı istiyorlar. Ee, benim için çok önemli bir şarkı. aynı zamanda bütün bu şarkılar diyor e, ben olmayacağım zaman benim çocuklarım tarafından... E, e yani şarkılar söylensin yani diye. söylensin diye. E, bu şarkı benim için de çok değerli. E, kendisi de çok güzel yorumluyor. E, cântecul acesta este foarte... M-a mișcat foarte tare și pe mine uh, pentru că l-a ascultat da. în traducere. Ve e, Anna sözlerini çevirdiğinde e, çok <laughs> duygulandım. și İçim... când i-am tradus e, cuvintele cântecului s-a emoționat foarte tare. De fapt amândoi. da, da. <laughs> Într-adevăr, pentru că el izvorăște din adâncul sufletului meu și uh, trăirile mele sunt foarte sincere atunci când mă exprim uh, artistic uh, în modul acesta muzical. Uh, benim için bu şarkı çok önemlidir çünkü benim e, gönlümden geçenleri anlattım e, ve her söylendiğimde e, bir daha yaşıyorum gibi evet. söylüyorum. Peki son ve komik bir soru soracağım. E, o ultima întrebare probabil puțin mai comică. E, biz, ya ben de müzisyenim, e, akordeon çalıyorum ve tabii ki yetişkin insanlarla profesyonel müzik yapıyoruz. Uh -huh. uh, e, și eu sunt muzician, uh, cânt la acordeon, am o trupă, uh, dar uh, și lucrez cu oameni, cu adulți și știu e, că e foarte greu. Da. -huh. Yetişkin da. insanlarla çalışmanın bile ne kadar zor olduğunu biliyorum. Müzisyenlerin kendi aralarında çalışmasının bile ne kadar zor olduğunu biliyorum. Çocuklarla çalışmak E, nasıl oldu bu albümü kaybetmek veya her gün e, çalışmalar, provalar nasıl oluyor? Zorluklar oluyordur mutlaka. Ce vreau să vă întreb pe dumneavoastră, lucrând cu adulți mai tot <clears throat> timpul, de foarte multe ori am avut, am avut dificultăți. E foarte greu să lucrezi cu oamenii, chiar cu adulții. Așa că, auzi, că ascultând albumul dumneavoastră, mă întrebam cum ați putut lucra cu copii. <laughs> Cum e să lucrezi cu copii? Oh, eu vreau să vă spun că îi formez de la grădiniță și am 200, peste 200 de copii la grădiniță din care îi selectez și mă uh, apropii de ei în primul rând ca mamă. Și după aceea, ca profesor, iar relația noastră este una de prietenie extraordinară. Mă dau jos când intru în grădiniță. Așa vin în brațele mele de mă dau efectiv. Kendisi anaokulda çalışıyor. Orada 200 tane çocuğu var ve onlardan seçiyor yani en güzel sesleri. Hı hı. Ve diyor ki ilk önce onların annesiyim sonra onların öğretmeniyim ama e, mesela sınıfa sınıfa girdiğim zaman benim üstüme geliyorlar böyle çok iyi arkadaşız diyor. <laughs> Pentru că ei sunt foarte puri la suflet, sunt curați pe ei, nu-i poți păcăli, n-ai cum să-i păcălești te simt dacă iubești cu adevărat sau dacă joci de Onların dostu o olman gerekiyor ve ben o, ve onları çok iyi anlıyorlar bunu. Çünkü e, kalpleri o kadar temizdir ki onlara yalan anlatamazsın. Evet. diyor yani. De aceea, uh, astăzi de ziua lor uh, e sărbătoare și pentru mine. Uh, se spune un vechi proverb că dacă nu mai ești copil poți să spui că ai murit. Eu astăzi sunt mai copil decât oricând și înconjurată fiind de copii și le urez la toți, la toți copiii din lumea asta să fie fericiți și să aibă parte de bucuria unei familii și a unei mese Nu neapărat în belșugată, dar fiecare copil să aibă ce mânca, ce îmbrăca și un acoperiș deasupra capului, dar și mai important să aibă un părinte. Uh, bugün çocukların uh, günüdür 1 Haziran uh, ve Rumen bir Romence'de bir şöyle bir söz var. Eğer sen artık çocuk değilsen o zaman ölmüştün demektir. Evet. Ben hala çocuğum diyor ve mutluyum çocuklarla çalıştığım için. Aynı zamanda dünyadaki bütün çocukları kutluyorum ve herkese, bütün çocuklara e, güzel aileleriyle birlikte olmasını dilerim. Aileleri, yakınları olmasını isterim. Masada yemek, yiyecek şeyler olmasını isterim ve a, yani sıcak bir ortamda bütün çocuklar yaşamasını isterim. E, radyoya gelirken e, bir şey söyledim. E, kendimi mutlu hissediyorum böyle bir programı yapıp yapacağım için. Ve dedim ki e, büyüdükten sonra bile ara sıra küçülmek, belki sık sık küçülmek, kendini çocuk gibi hissetmek ne kadar güzel dedim. O yüzden hem çocuklara hem de e, aslında büyük, görüntüsü büyük çocuklara e, selam eu la el <laughs> uh, Venind uh, spre radio astăzi, uh, săream într-un picior, să zic așa. Mă simțeam foarte, <laughs> foarte fericit pentru că fac o emisiune despre copii și trebuie să fii fericit pentru asta. În același timp, vreau și eu, la rândul meu, ca un copil mare ce sunt, să-i salut pe, pe toți copiii de acolo. O să le transmit și o să vă trimitem uh, noul nostru album împreună cu afișul și o diplomă de onoare. Vă considerăm ah. ca și participanți la Ehm, festivalul nostru și ehm, vă rugăm anul viitor să veniți, dacă nu cu un grup de copii, măcar eh, dumneavoastră să fiți prezenți în mijlocul nostru. Ehm, size çok teşekkür ediyor. Aynı zamanda yeni eh, e çıkan albümü eh, ve afişiyle birlikte size göndere, gönderecekler. bir de bir Onur diploması bilmiyorum yani öyle mi <laughs> çevrilir? yani bir diploma size e, verecekler plaket sizin diyelim, adınıza evet. plaket gibi bir şey. E, çünkü bu festival döneminde sanki siz de katılmış oldunuz yani. Bu festivalin bir parçası oldu ve inşallah gelecek sene e, bizimle birlikte olacaksınız. Yani çocuklar getirmeseniz bile siz orada olmanız bizim için çok ben, ben mutlu seve seve gelirim. Şey. Seve seve gelirim. Kubu Kubukuriye, Kubu Kuriye olsa, olsa en çok sevindim. Să ținem legătura și mi-ar plăcea să colaborăm uh, cât mai des. E, yani irtibatta hatta tabii, bulunalım tabii. sürekli ve ben e, yani zevkle e, ortak bir çalışma yapmamızı. Evet çok çok teşekkür ediyorum Bakao'dan sesini duyurduğu için bize. E, güzel festivaller olsun. Bütün çocuklara bizden öpücükler selamlar. Uh, mulțumim foarte mult că ați fost atât de drăguță să fiți uh, uh, astăzi cu noi în, în direct aici. Transmitem tuturor de acolo un festival cu căldură, da, cu bucurie. Nevoie, da, în același timp, transmiteți multe, multe săruturi pe obrăjeii copiilor da. dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim din suflet și... Ciupte și <laughs> Îmbrățișări Calde de la Moldova. <laughs> De, de România. Moldova România, dar... Uh, Pentru uh, toți copiii români aflați la dumneavoastră, sunt convins că mai sunt și familii de, de Ve aynı acolo. zamanda e, uh, sizin de herkese bur, burada bu radyoyu dinleyen aynı zamanda bütün Romen uh, e, Türkiye'de yaşayan bütün Romen çocuklarına. Și bineînțeles pentru micuții dumneavoastră compatrioți, uh, copii, copilăria după părerea mea nu trebuie să aibă granițe Ama ar aynı... trebui să, mhm. copiii să poată circula dintr-o țară într-alta <laughs> fără niciun fel de o, o preliști, să nu fie gran și bucuria de asemenea, să nu aibă granițe. Aynı zamanda e, yani bence bütün e, çocuklar yani aynı oldukları için e, onlar için sınırlar olmamalıdır ve onlar her yerde gide gitme gidebilmesi gerekiyorlar. Her yerden her yere çünkü e, onlar hepimiz, e, hepimiz için onlar bizim çocuklarımızdır. Çok teşekkür ederim Bayan Maria. Mulțumim foarte mult, doamna Maria. La revedere, la revedere. İyi günler, güle güle. Evet sevgili dostlar, e, Romanya ile Bakau şehriyle bağlantı yaptık ve e, sevgili Maria Şalaru hem dernekleriyle ilgili, Küçük Çiçek Derneği ile ilgili, derneğiyle ilgili hem de e, çocuk kurduğu çocuk korusunun çalışmalarıyla ilgili e, bilgiler aktardı bize. Bir küçük değişiklik yapacağız Feryal. 15 numara çalacağız. E, köyde düğün var. Köyde bugün düğün var adında e, 28'lik aslında Dobruca bölgesine özgü Camparale e, dansı motifleri taşıyan bir parça dinleyeceğiz. Bugün köyde bugün düğün var. Hadi gelin. Poarta și-o împodobit, măi Uite, nirili, ne-a ieșit în prag cu vin Noi cu toții sunt și-n stil, măi Ne-a ieșit în prag cu vin Evet sevgili dostlar, bugün Asosiyata Floricica Derneği'nin çocuk korosunu sizlerle paylaşıyorum. Çocuk korosunun şarkılarını sizlerle paylaşıyorum. E, dinlediğimiz parçayı e, hemen söyleyeceğim size. Carmen Grigoraş seslendirdi ve bugün köyde düğün var diye başlıyordu şarkımız. Şimdi bizim e, albümdeki favorimizi dinletiyorum sizlere. Ben bir küçük Roman kızıyım diye başlıyor. Dansı çok seviyorum. Bakın ne de güzel dönüyorum, ne de güzel dans ediyorum. Diano, e, e Diana Bur, e, Burçano seslendirecek ve e, ekibin çocuk korosunun en genç e, elemanı, en küçük elemanı 5 yaşında. E, ben bir küçük Roman kızıyım. Müzik Azi la hora mare, cută sau un loc Eu cu româncuță și tare îmi place să joc Azi la hora mare, cută sau un loc Au venit la hora Çiçek Derneği'nin çocuk korosunu dinlemeye devam ediyoruz ve dinleyeceğimiz parça gerçekten çok duygulu bir parça. Hasret bahçelerde dolaşıyor. Ee, parçayı yine e, Maria Şalaru ve e, Larissa Tsutsuyano birlikte seslendiriyorlar. E, hasret türlü biçimlerde karşımıza çıkar. Her an, her yerde ve ne zaman karşımıza çıkacağı belli olmaz. E, bazen bir delikanlı olarak e, bazen yani türlü türlü biçimlerde hasret her zaman bizimle birlikte diye duygulu bir şarkı. E, Larissa Susuyanu ve Maria Shalaru birlikte söylüyorlar. Oh. Sul Sığmaz Corcutimin în braț Dorului, doruțului moi Evet Romanya'dan Bakau şehrinden Asociata Floriçika Derneği'nin çocuk korusunu dinliyoruz ve Lunca'nın kızları dinleyeceğimiz parça Christian Komonescu seslendiriyor 9 yaşında. Lunca'nın kızları çobanlara öpücük atar onlar da Kızlara tatlı peynir verirler. Geceleri gayda çararlar, şarkı söylerler. E, tavuk çevirirler, onu sarımsak sosuna batırırlar ve yerler. Diye devam ediyor hoş bir e, pastoral şarkı. Müzik çocuklara e, Asociasa Floriçika Derneği'nin kurduğu çocuk korosunun e, çocuk korosuna gerçekten çok önemli iki orkestra eşlik etmiş. Son derece profesyonel müzisyenlerden oluşan e, orkestra Rapsozi e, Beto Şanilor ve yine orkestra Buzu Yokul birlikte e, e, ayrı ayrı parçalarda eşlik etmişler. Şimdi e, dinleyeceğimiz parçamız Delen bölgesinden yani Maria Şalaru'nun geldiği bölgeden Delen'de Hora. Bütün Romen insanları dans ediyorlar. Şaşırsın güneş, şaşırsın insanlar ne kadar güzel dans ettiklerine. Ay diri diri diri diri diri diri dira Hastay ho radin delen Diray diri diri diri dira Rai diri diri diri diri diri diri dira Frumos la frumos ui Rai diri diri diri dira Așa eu și cu badea Rai diri diri diri diri diri diri dira Ca bradul cu iedera Rai diri diri diri dira Îi când ies cu badița în joc Hop hop și așa mai Stă și soarele Nelende Hora. Juliana Butaku seslendirdi. 10 yaşındaydı. Şimdi Saskut'taki Sevgilim adında bir şarkımız var. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz. Bakın bando ne güzel çalıyor. Haydi herkes dansa. Saskut'taki sevgilim sen de. oamenii pe la forță Straie năuțe tot, în straiele de curat Să duc toți la joacă sat, măi! Hai Marie, hai Ionică Să jucăm o flori și că jucați fete și băieți Florin și cam patru păți Măi, bădeță, din s scut Vin în coasă, te sărut Să mă joci până amețăști răgușe și tâmpenii ochii lui sunt batamit Cu privirea mă presoară, mă fac toată fac și pară, măi! Nu mă joacă badal meu ca și apa în părău Și se unduie jucând ca apa în părău curvând Ochii lui când mă privesc ca soarele strălucesc Când mă prinde din mijloc privesc așa ramplop Ochii lui când mă privesc ca soarele strălucesc Când mă prinde din mijloc mă topesc așa ramplop Evet sonlara yaklaşıyoruz dediğim gibi çocuk korosunu Bakau şehrinden e, Çiçek Derneği'nin çocuk korosunu dinlemeye devam ediyoruz. Son parçamız yine 7-8'lik bir e, Dobruca kökenli bir dans melodisine eşlik ediyor. Vallahi dostlar yalanım yok diye başlıyor. Aslında bir düğün şarkısı. Düğün e, atmosferi anlatılıyor ve e, dedikodular yer yer serpiştirilmiş. İşte <clears throat> e, bırakın at arabasını, öküz arabasını bile dolduracak kadar eşyası yok gelinim filan diye e, komik e, detaylar var. Evet, son kez Asociata Florichica Derneği'nin çocuk korosunu dinliyoruz. E, herkes birlikte söylüyor. tare că goală casa și mari, la avere și toată de unde mai e. Romanya'da 1 Haziran Çocuklar Günü'ymüş. Çok güzel bir tesadüfle Bakau şehrine bağlandık ve <clears throat> bugün sizlere dinlettiğim ve Romen şarkılarının Goncaları adını taşıyan albümü çıkaran e, Asociaça Florichica Derneği'nin yani Küçük Çiçek Derneği'nin çocuk korosu e, program boyunca sizlerle birlikte oldu ve yine Bakao şehrinden e, derneğin başkanı ve çocuk korosunun lideri Maria Şalaru e, Anna Oprişan'ın çevirisiyle e, bizimle birlikte oldu. Evet bir küçük duyurum var. Cuma gecesi saat 20'de İstanbul gerçekten son derece önemli bir topluluğu, dans ve şarkı topluluğunu ağırlıyor. Makedonya'dan Tanets ya da halay başı ne derseniz Türkiye Türkçe'ye çevirisi yani ekip başı anlamına geliyor Tanets. Ee, tanesi gerçekten çok önemli bir topluluk. 1949'da kuruldu. E, bugün tabi devlet himayesinde çalışmalarını sürdürüyor. Cuma akşamı yani 3 Haziran Cuma akşamı e, saat 20'de Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda Harbiye'de. Cumartesi günü de aynı gösteriyi e, Kadıköy'de Halk Eğitim Merkezi'nde tekrarlayacaklar. Meraklısına önemli duyurulur. Makedonya'dan Tanetis topluluğunu kaçırmayın. Evet program sonrasında yine 15 dakika telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşarak her türlü düşünce, dilek ve kritiğinizi iletebilirsiniz. Ee, ayrıca www.mamerketencoklu.com adresinden de bana ulaşmanız mümkün. Bir hafta sonraya dek Önümüzdeki çarşambaya dek zamanınız keyifli geçsin. Cinco date voy pues hasta el horango pues. Tuna'nın Beriyan'ı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Bu program Açık Radyo dinleyicileri Aysan Örçal ve Gürsel Hanişoğlu tarafından desteklenmiştir.